Hocam benim bir arkadaşım var. <clears throat> Kendisi Müslüman olmasına rağmen bir takım günahları işlemektedir. Yani içki gibi ya da zina gibi. Bu içkili haliyle ancak ben sapıtacak kadar içmiyorum. Haram olduğunu bilmesine rağmen yani bunu kabul ediyor. Ancak nefsine yenildiğinden dolayı yapıyor. Ama içki içtikten sonra, yani bira genelde böyle söylüyor daha doğrusu bira diye ismini de veriyor. Genelde bira içiyor benim bildiğim. Bira içiyorum diyor ama gece eve gittiğimde diyor böyle bir Kur'an dinleyesim geliyor diyor. Telefondan açıyorum Kur'an da dinliyorum. Yani gerçekten kafayı buluyor. He. Yani böyle sapıtacak kadar değil mesela demek. <laughs> Kendine kaybettim. Şimdi anladım pardon. dedim. Ee, geceleri mesela yatarken bazen bu şekilde yatıyorum diyor. Buna hem alkollü olduğum dönemlerde de böyle, alkolsüz olduğum dönemlerde de böyle. Mesela gece- bazen böyle dinleyesim geliyor, açıyorum ve dinliyorum. Bu dinlenebilir mi? Ayrıca böyle bir şekilde alkol alan bir kişi ne kadar süre namaza yaklaşmamalı? Bununla alakalı. يقول أخ يوسف عنده في ما أعرف واحد صديق والله بيشرب آه، الخمر آه، بس يقول أنا ما بشرب كثير لحتى أضيع حالي أضيع عقلي بعرف حالي بشرب قال بشرب عن بروح على البيت آه، بفتح القرآن بسمع قرآن بنام هيك وقت اللي يكون يعني شربان أو ما شرب طيب بيقول بيحكي بيسأل الأخ يعني بيجوز هو سكران يسمع القرآن طبعا حس الجواز بجوز يعني هذا مثل بينطبق عليه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم هذا ما يصلي وما يعود يعني يعري الحكم الإسلام بس ما يعمل فيه المهم قراءة القرآن عمل صالح يخلطه مع شرب خمر عمل سيء فكل شيء لوحده Bu ikinci soru da vardı. Onu da Sü- e, namaza ne kadar? Sarhoşluk geçinceye Yani- kadar diyeceğiz. Evet, Şimdi bir de anlayacak uyku mısın? keman yani se- tamamen namazı bırakmış yoksa şey mi? Yani zaten çok kılan biri değil. Ha, ya. Biri de var, gene bunun da zaten akrabası. İçiyor ama ben yani namaz da kılmak istiyorum bazen diyor ve namaz da kılıyorum diyor bazen. Hani Bir belki tane- beş vakit kılmıyor ama. بيشبه Ne هذا في okuyacağım كمان واحد anlayıncaya kadar. كمان بيشرب الخمر واوقات بيصلي اوقات ما بيصلي يقول اوقات بريد يصلي يعني هذا كيف بيجوز صلاته وهو سكران كم يوم ما بيجوز صلاته إذا سكر إيه، واحد طبعا الأحكام الشرعية لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو سكران يعني صلاته لا تقبل يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فحتى يعني لما يكون ما يعرف ما يقول ما لا يفهم ما يقول هذا صلاته باطلة فحتى ينتهي السكر ويرجع إلى عقله عند ذلك يجوز أن يصلي يعني تقبل الا ما تقبل يقول في 40 يوم ما تقبل صلاه السكران هيك شيء طبعا في حديث هكذا يعني جزاء انه اللي Öncesinde diyor ki e, ayet-i kerime diyor ki bazıları diyor ki kötü amelleriyle iyi amelleri karıştırırlar diyor. İşte bu da Kur'an dinlemek iyi, salih ameldendir. İçki içmek de fasit amellerdendir. Salih amele kabul edilir, fasidi reddedilir. Ondan dolayı da günahını e, yani alır. Ondan dolayı da sevabını alır diyor. O ayrıdır, o ayrıdır. O namaz kılan ise sarhoşken yani ayet-i kerime diyor ki e, ne diyeceğinizi bilmediğiniz bilinceye kadar, kadar, bilinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın. Namaza yaklaşmayın. Yani namaz kılmayın. Yani namaza yaklaşmayın, namaz kılın yanına yaklaşmayın değil. Yani namaz kılmayın. Kendinize geldiğiniz zaman, ne dediğinizi bildiğiniz zaman o zaman namaz kılın. Adam 3-5 saat sonra ben kendimdeyim diyor. Belki hala alkolün etkisi vardır ama ben kendimdeyim. O diyor. onu, Konuşup ona gidiyorum. ilgilendiren bir şey yani o. Bizi Bu o haliyle şeyler- kılabilir İlk- yani. e, evet. Yani kabul olup olmaması meselesinde ise hadis-i şerif var diyor 40 gün namazı kabul olmayacağına dair. يعني هو إلى يعرف الصلاة ما تتقبل 40 يوم يصلي يعني يصلي لانه يعني هي فريضه على الاقل يسقط عنه الصلاه ما يعني تقبل هو ولو الثواب يعني ما لا في عنا أول شيء إنه هي الصلاة تسقط عنه أو لا تسقط عنه إذا صلاها في وقتها تسقط عنه يعني يوم القيامة ما يسأل الله عز وجل ليش ما صليت ايه. صليت ايه. أما ثواب ما لا ثواب yani diyor ki yani kabul olmamasının açıklaması şu yani kendisinden farziyeti düşer. Yani Allah Celle Celaluhu yani mesela bugün içti kendi sabahleyin kendine geldi ama işte namazını kıldı devam etti. bu farziyete düşer. Ama sevap olarak almaz. Yani Allah Celle onun o e, ondan dolayı hesaba sormayacak. Sen işte içtin de e, daha sonra namaz kıldın. Bunun hepsini kabul etmem değil. Onun farziyeti e, düşer. Ondan sormaz ama sevap almaz. Şeyde sevap alır mı? E, cemaatle e, namaz kılmazsa kişi. يعني من أين من فريد ها وجدا صور إيه، مثلا يقول لا صلاة محضة الطعام ولا لا لا من يسمع الأذان ولم يجيب لا صلاة لمن ي... كيف كان الحديث يعني بيترك الجماعة ترك الجماعة صلى من إيه. فريدا يعني له ثواب ولا لا الحديث إذا سمع أحدكم نداء إيه. من فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له يعني لا ثواب له Yani la sevabı. E, Aynı değil. Biriniz diyor ezanı duyar. <laughs> Cemaate katılmazsa diyor namazı yoktur. Allah Metin Allah. olarak öyledir. Ama na namazın hepsi değil. Namazın şeyi düşer. Aynı söyle az önce farziyete düşer. Sevabı yoktur. Sevabı yoktur. Yani Namazdan hiçbir sevap almaz. <laughs> Bire on yok yani. Hiç yok. Hiç sevap almıyor. Biz salih amele on hasene diyor O on yok. Hiç hiç sevap almıyor. Sadece borcunu ödüyor yani. Borcunu ödemiş oldu. Peki mazeret aynı mıdır? Mesela bugün günümüzde Mazeretsiz Yani diyor. terk-ü sala mazeretsiz. görünmez, tark-ü Ben sala eksik görünmez söyledim. ancak sevabı. Ma- günümüzde mesela ticaret var. Ticaretle uğraşıyoruz. Soralım mazeret nedir? Yani Yani az önce ben o eksik yani söyledim. müşteriye hadi kalk git ben namaza gideceğim diyemiyor çoğu esnaf. Şeyi unuttum mesela. Mazeretsiz olarak katılmayan. Peki mazeret nedir? Onu öğrenelim Heh. ki o ticaret de içinde mi? Onu da sor inşallah. ايش المعذره بتنحسب معذره؟ العذر الجماعة. طبعا عذر مرض Hastalık, ايوه آه، خوف korku, مثلا ملاحق من الدولة يعتقلوك o aranıyorsa veya da birileri ona zarar vereceğini düşünüyorsa ondan gidemez. طبعا العذر إذا كان نائم مثلا ما حدا Uyuyorsa, ذكره uyanamamışsa, kimse onu uyandırmadıysa bu da özürdür. أو Bence نسيان cephete gelsin. Unutmuştur. إي نعم Yani. أو En azından can أحيانا korkusuyla kılarız. إذا يعني أحيانا بيكون في حالات إذا بده يروح بده يصير ضرر كبير افرض طبيب عم يجري عملية لإنسان مثلا بير دكتور المؤذن عمليات veya herhangi bir doktor bir hastası var ezan okuyor onu bıraksa zarar var burada. قد يموت هذا الإنسان يزداد مرضه فهنا يقدم سلامة الإنسان فله عذر في الصلاة يعني أن لا يجيب المؤذن يعني برخصة دكتور عملية ويا التداوي سن برخصة وهاستا ضرر görecektir. أو إنسان في وظيفة هكذا إذا كان بده يجيب المؤذن ي- يفوته آه، يعني Bir de diyor mesela şeydir, e, memurdur kendisi. Yani e, özellikle günümüz mesela, mesela في Türkiye, ma Saudiye mesela Türkiye ha. Burada. Başka Yani ülkelerde kemen- öyle değil. kemen Suudiye. Burada e, ezan okunduğu Asla. zaman e, umurlarında değil yani. Hayat Kurallar, devam kanunlar hiçbir zaman ezanı İslam'a göre değildir yani. Hayat devam Ancak ediyor abi. mesela senin e, dinlenme saatlerinde yapabilirsin. Bu da bir özürdür. Bazı hadislerde mesela vakitler eftalliğine göre sabah ve yatsı vakti için mesela ağır şeyler var. Hem yani var, var hem de e, ağır tehditler var. Cemaate gitmemeyle. Cemaatle gitmemekle ilgili. Ama mesela bir akşam ezanı için mesela yemeğin hazır olması şeyinde falan. Ya insanız neticede geliyoruz atıyorum akşamleyin yorgunuz. Diyoruz ki akşam namazı hakkında böyle bir tehdit de yok. Fazla bir teşvik de yok. Hadi akşama evde kalalım yatsıyı cemaate gideriz. Bu konuda ne diyor hoca? Bir Kul fi avukat yani mübaş yani في له ثواب كثير اذا رحت على الجماعه واذا تركت الجماعه فيه سيئات كثير مثلا الصباح والعشاء ولكن مشان الظهر العصر العصر فيه لا بس المغرب ما لا يعني في اهل قدر هلق هلا ما رحت على المغرب هيك لان اذا حاضرت العشاء بس عم نجي احنا من الشغل بالعمل بكون نكون جاهز الاكل او تعبانين ما عم نحسن نروح على المغرب بقول بنروح للعشاء ما دخل مغرب او عشاء او ظهر امتى ما كان اذا جاء وهو جائع والطعام موجود هذا عذر ايضا أيوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره طعام ولا هو يدافع الأخبثان كذلك إجا المؤذن نادي الصلاة وهو متضايق يعني بده يطلع على الحمام فهون يعني لا لا يذهب الى المسجد لانه سيصلي وهو حاقن يعني يدافع البول او الغائط فهذا كمان يعني له عذر الاعذار كثيره يعني يعني يكون ياكل شويه بصل وثوم خاطر لا يروح الجيم يعني <laughs> هذا عذر يلي اكل بصل وثوم ايضا هذا عذر لانه الرسول عليه وسلم ان ياتي المسجد طيب يعني حتى سان آه، سوره برز اتشيم يعني، يعني، آه، مثلا diyor ki يعني yani e, mesela fil aşa fi وفي يعني اذا اكلت من جنبنا بصل طيبه بصير وبتعرف اذا اكلت بصل ما بدك تروح على المسجد في اسم هي والله يعني هنا بقى اذا قدم مصلحه الدنيا على مصلحه الدين بياكل ما قدم بيحرم نفسه من البصل والثوم مرات يكون ياكل Şimdi أو بيأجل العشاء اللي بعدين بعد Şimdi mazeretler yani az önce sizin söylediğin gibi vakitler belli bir vakitler vardır e, teş- e, teşvik edilen işte gidilmediği zaman tehdit edilen. Ama diyor şu iki şeyde hangi vakit olursa olsun sen açsın nefsin de yemeği istiyor hangi namaz olursa olsun önce yemeğini ye ondan sonra namazını kıl. Çünkü aç şekilde namaza gidersen aklın yemekte kalacak namazını şuurlu kılamayacaksın. İki, yani hadislerde bu vardı olan ve sıkışmışsın, senin ihtiyacın var, tuvalete gitme ihtiyacın var, seni zorluyor, ezan da okuyun, kamet getirmiş namaza duracaksın. Sen o şekilde namaza gitmen, gene aynı şekilde rahatsız bir şekilde namaza gideceksin ve kılamayacaksın. Senin orada gene özürdür, sen rahatlayacaksın. yorgunluk özür değil. Yorgunluk özür değil, bir de o yemekte o soğan meselesinde açtım. Dedim ki mesela yemeğe oturmuşsun. Böyle mesela kuru fasulye var. Yanında e, soğan lazım. Fazla olmaz. Soğansız lezzetli oluyor. Yani biliyorsun ki yesen cemaate katılmayacaksın. O zaman diyor ki işte dünyayı ahirete tercih etme şeyidir. Yani Şimdi Naci e, Kavga- lezzetinden biraz dünya lezzetinden biraz mahrum olacak. Ya- Karnını doyuracak ve namaza da gitsin diyor. Cemaate أو katılsın إذا diyor. في دواء يزيد الرائحة يأكل ما ويستعمل ما يمكن الدواء لأن الريحة أمام المعدة أمام الفم. Ee, والله في بالصيدلية أظن في, أدوية في ben bir في, şey في söylemek أشياء istiyorum. تزيل الرائحة يعني في الصيدلية Ee, cum, bak şimdi bu cumhurun görüşü değil söylediğim. Ancak ه- sahih هذا görüştür. يعني آه، قول الجمهور إلا صحيح. طبعا هذا La la cumhurun görüşü e, cemaatle namaz farz-ı kifayedir. Farz ayn değildir. Bu selefin görüşüdür. Yani bu bizim إيه نعم هي ما- إيه. يعني في مذهب الإمام أحمد وعند السلفيين أو سنة إيه؟ فرض عين آه فرض عين الاخرين إيه. يرونه سنه سنة بدي أقول أسأل السؤال إذا هذا هاي يعني فدينا الجماعة للأكل قلنا إلى الأكل حاضر إيه. لا تروح للجماعة إيه. إلى أنت ممغوص لا تروح للجماعة ما طيب. إلى نحن بطالة ونحن آه، في يعني معنى إيش المشتري على البيع يعني إحنا إيه Ha, yani müşteri var veya e, هذا yorgunuz veya bir sıkıntımız var neyse meşguluz. Burası Arabistan gibi de değil ki namaz vakti haydi herkes böyle e, burada cumhurun görüşünü almak veya on- onların şeyiyle amel etmek bize sıkıntı yapar mı? Yani im- imkan bulamadığımız zaman cemaati fe- münferit olarak kılmak. Tamam işte onu anlamaya çalışıyorum. Ecirsiz Şimdi namaz يقول nasıl bir şey? تعرف السعودية وقت الصلاة نعم. بسكر كل محل نعم. لا ممكن يعني بيع شراء ما في نعم. شغل ما في وإلك وقت بتاكل وتروح على المسجد كمان نعم. بس هنا الوضع مختلف العكس كل يعني ما في شيء على يعني يسووا على الصلاة أو على الدين نعم. يعني ومشغولين كثير يا بال يا مثلا معصور على أنا الحمام أو جايع ومشغول كثير أو في زبون نعم. يجي ويؤذن يعني والأذان بعد الأذان مباشر وقع الصلاة المسجد يعني بهالحال نحسن نحسن ناخذ قول ال ال الجمهور الجمهور ونعمل فيه بيجوز لنا. Sadece o şey de ilave etsene. İlim meclislerine, böyle meclisleri bahane olarak yani ezan okunuyor. Meclisteyiz şu anda. İlim meclisindeyiz. Ona cevap verdikten sonra versin. Tamam. Buna yani versin. Bununla ilişkili olur. Tamam inşallah. هل يجوز ناخذ قول الجمهور الجمهور نعمل فيه؟ إذا عملنا فيه بصير علينا إسم؟ إيه نعم لا يجوز أخذ قول الجمهور إذا اقتنعت بأن الحق مع الطرف الآخر لأنه هي مسألة كل محدة لوحدها فالأدلة طبعا مثل ما بتعرفوا في ثلاث أدلة قوية تدل على أن صلاة الجماعة فرض إلا للمعذور وهي حديث الأعمى حديث لا صلاة إيه، إذا سمعتكم نداء فلا صلاة له من عذر إذا كان يعني تخلف كذلك الحديث الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام هممت أن آمر أن الرجل يؤذن ثم أخالف إلى أقوام لا يحضرون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بعد الصلاة لا نعم. أثناء الصلاة اي نعم يعني هو بيخلي واحد يأمن الناس يسوي جماعة ويأذن وقت العادي يعني بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بيروح مع بعض الأشخاص بياخذوا حطب وبيحرقوا بيوت اللي لا يحضرون صلاة الجماعة هن يعني الجماعة هناك هن بيصلوا وهي بيسووا شغل لا بينتظروا ما يجي للصلاة جمعة لا لا هن بس لا ما صلاة الجماعة ايش صلاة الجماعة اللي ما يجي للجماعة يعني بيحرقوا اللي ما بيجوا الجماعة هم أن يحرق بيتهم يحرق بيوتهم فيعني هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم معناها يعني واجب صلاة الجماعة يعني هل لو كانت سنة مثل ما بيقول الجمهور كان بيقول الرسول بدي أحرق بيوتهم Şimdi Anladım. cumhur kardeşin dediği gibi cumhurun görüşünde sünnettir veyahut da farz-ı kifayedir. Diyor ki eğer biz öbür görüşü sahih olan görüşte kanaat etmişsek ki bu üç tane sağlam delil vardır. Vacip olduğunu yani farz olduğunu cemaatin. Birisi kör olan birisi bana izin ver ya Resulullah. Ezan gelmiş diyor musun? Sen duyuyorsan gel diyor. İkincisi e, ezana duyup da namaza gitmeyenin namazı yoktur. Üçüncüsü e, cemaate katılmayanların e, e, içimden geldi diyor. E, cema, cemaate katılmayanlara e, birilerini e, işte insanların önüne yani e, insanlara e, imam olsun diye tayin edeyim. Birkaç kişiye gidip de cam, cemaate katılmayanların yani odun toplayıp cemaate katılmayanların evlerini yakayım hadisi bunun vacip olduğu yani farz olduğuna delildir. Kuvvetli bir delildir. Ve buna kanaat eden, buna inanan bir insanın eee şeyin görüşünü alması caiz değildir. Hemen burada kısa bir şey söylesem <clears throat> tam anlayacağız inşallah. Yani kalbi ona mutmainse onu alsın. Ama kalbi bu tarafı mutmainse ötekini alamaz. Yalnız demin uğrayacak orada. Demin hakkını helal ettim. Şunu söylemem lazım. Demin dedik ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ka'b bin Malik, Mürare Hilal örneğini verdi. Onları tenkit etti. Aleyhisselatü Vesselam onlara boykot uyguladı değil mi? Biz dedik ki biz dedik bidatçı bir toplumuz. Onlar sahih bir toplumdu. Ve aleyhissalatü vesselam imkan var ki şu hadisleri şu üç tane delil söylenirken o toplum e, yani hakikati anlamış aleyhissalatü vesselamın yanında akaidi efendim her şeyi bilen yani sahih bir toplum. Ancak biz toplum. fasit bir toplumuz. Yani toplum itibariyle böyleyiz. Yani bizi hayra davet eden sebepler çok azdır. Camiler azdır. Vakit. Camiler azdır, davet yoktur. Yani dediğimiz gibi bir ezanla böyle haydi herkes camiye değildir. Dolayısıyla Allah razı için bu şeyi yap demin o bid'at ehline selam verilir mi sorusunda biz dedik ki o toplum başkaydı. Biz başkayız. Bu toplum başka. Şimdi namaz konusunda da bunun altını özellikle çiziyoruz. Bizim namazdan kaçmak gibi, cemaattan kaçmak gibi bir endişemiz yok. Ancak olabilir ki bazen bir hal oluyor gidemiyorsun. Tabii canım resmi Heh. dairede oluyorsun sabahtan akşama kadar sırayı beklemek için ikindi ezan olmuyor. Ee, peki şeyh bize söylesin, şeyh bize söylesin bu top, o toplum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o dönemde gerçekten cemaate gitmeyecek insan gerçekten nifak aranacak kimselerdir. Yani bu görünecek bir şey. Bu üç tane delili aleyhissalatü vesselam söylerken bu toplum nasıl bir toplum? Sahi bir toplum. Ama bu toplum fasit bir toplum. Bizim sırtımıza niye böyle ağır bir yük koyuyorlar? يجيب قياس توم عند السائل سؤال أعطي السلام على أهل البدع وعلى الاسم قلت أن أنت هاك الوقت كانوا الناس هيك والوقت هيك جبت لنا مثال وهل مشان هالمسألة كانوا هاك الوقت عن عن قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث كانوا الناس لهم إمكان وما عندهم مشغولين هالقدر وكانوا التقوى وكان يعني هالشيء ما يجي كان يعني إيه. يتهموا بالنفاق آه. بس هلا كل شيء فساد كل شيء ممنوع يعني ما في شيء يدلك على الخير آه، المساجد بعيده قليله جدا اذا بتوصل بتضيع الصلاه اذا بتروم قبل نص ساعه بتضيع الشغل بتضيع الزبون او انت بيقول الاخ انا جاي يعني انا عمود شغلي دائرة الحكومة والدور صار لي ساعتين انتظر ضلي واحد وأذن الصلاة ساعتين صار أنا هون تركته بدي تضيع اليوم طابة كله يعني كل شيء ما ما في أي شيء يردنا آه، نروح عن آه، جماعة أو نطبق هذا يعني عندنا مش يعني صعب هالشغلة ما بيجوز ان ناخذ قول آه، كل مسألة بمسألتها إلا إذا كان هذا اللي واقف على الدور ومسألة يعني مهمة إذا ترك ممكن يصير له ضرر كبير أو كذا وقته يصير له هيك لثاني يوم لأنها إيه. هيك هيك شيء يعني بصير أو الظهر يعني أو العصر إذا سيحدث له ضرر صار عذر بقى لأنه الأعذار هي ما أنواع كثيرة من الأعذار فهون إذا بيتضرر فبتكون عذر معذور هالضرر مادي عاد ولو كان مادي إذا ضرر خفيف إذا فات معلش أما إذا ضرر كبير هي هو بيقدرها بقال إنه كبير أو لا لا في فرق بين إنسان بيخسر ليرة سوري ليرة تركي واحد ممكن من مسألة يخسر مية المية بتهمه بتكون عذر يعني إذا بده يخسر تقريبا هذا مثل يعني إنه هالخسارة شو هي خسارة يعني بسيطة معلش في سبيل الله خسارة كبيرة لا كمان الدين يعني بيقدر هذه الأمور يعني حتى إذا إنسان لفرضنا عم يصلي شفت إنه الولد عم يمشي ف الطريق في ربما في خطر يقع مثلا في بيصيبه ضرر كبير او يجي مثلا حيه عقرب كذا فبقطع الصلاه وجيبه يعني انا في في عندنا اعذار يعني كمان تقدر بقدرها إذا كان سيفوت يعني عم يسبب ضرر كبير فلذلك بيكون له عذر بعدم الصلاة يعني حتى أمور الدنيا أمور الدنيا كمان عند الله عز وجل مهمة مثل ما أن هي يوسف تحمل أنه يكون في حكومة كافرة من أجل ينقذ أرواح الناس امور طبيب يلي قلنا طبيب بيجوز له اذا كان عمليه انه بيصير ضرر المريض يعني ما ضروري يصل للموت لكن مثلا بيزيد ضرره كذا ف او في احتمال يصير خطر عليه هذا عند Allah muhimme. Şimdi az önceki söylenen hüküm hükümdür bu. Ama kişi diyor kendi o anki durumu. Yani kendisi kıyas yapacak orada. Ben şunu bunu yaptığım zaman zararı ne kadardır faydası ne kadar. Yani Ben bunu terk ettiğim zaman benim bir günüm gidecek belki senin verdiğin misal. Ama hani beş kuruşluk bir zararımla yüz kuruşluk bir zarar aynı değildir diyor. E, dünyanın zaten hepsi zarar değil midir diyor. Yani hüküm budur. Ama sen insan kişi kendini bilir. Son, ben ne kadar son etkileyebilir. Sözüm. E, bunu, bunu yaparsa hani takva ile e, fetva Dünya, ayrıdır. Tamam mı? He. Fetvası budur. Takvası da herkes kendi kendini şey yapacak o zaman. Kendisiyle sabaha gelmeyene sahabenin dediği gibi ya münafıktır ya da hastadır. Şimdi Şunu ekleyebiliriz. Mesela Suud'da, şu an Suud'da zina eden biriyle, içki içen biriyle Türkiye'de bunları yapan aynı mıdır? Çünkü orada zinaya götüren yollar kapalıdır. İçkiye götüren yollar kapalıdır. Hayra burada götüren ise, yollar çok açık. Heh, burada ise aksinedir. Ben o yüzden bu kıyası yaptım. Aleyhisselatü vesselam yani bunu söylediği zaman diye. Ama kesinlikle cemaatle namazdan yana inancımız budur ve gidilmesi gerektiğidir. Ancak biz üstadın görüşünü bu konuda. Bunu bir söylersen inşallah nihayet sonunda katılacağız. بس يقول مثلا هذا الحين على تركيا او نعطي مثال السعوديه. السعوديه ما في شيء يعني ظاهر برا بالشارع يدعي الناس على الشر. على شرب الخمر او على الزنا او على المعصيه. كله ممنوع. دروم هميك يعني الوضع هميك شيء ثاني وهون بالعكس كل شيء يدعي على الخمر يدعي على الزنا يدعي على نعم. السيئات يعني هناك وهناك العيش يختلف هنا يعني آه، ضغط أكثر على المسلم وهناك المساجد بكل 100 متر بتحصل مسجد نعم. مسكر آه، آه، وقت الأذان يسكر كل الناس بتحسن بتستطيع نعم. يعني بتستطيع يسوي شغل ثاني ثاني ويوصل الصلاة بس هون لو يأذن وتطلع من محلك محل الشغل لحتى تروح المسجد بتضيع الصلاة ايه بعيد وما بينتظروا مو يعني بعيد ما ينتظروا إيه. وما ينتظروا كمان بعيد كمان يعني ما بأي حي إيه. كل حي فيه ما إيه. في بهالظروف يعني مشقة كبيرة وعنا يعني يعني آه، عاملين الدنيا هي اخذينا منا يعني محتاجين للدنيا محتاجين نربحها بتضيع نعم. منا مصاريفنا كثير مشان هي يعني اريد آه، اقول من شيخنا يعني يشوف وضعنا لحتى آه، يعني كيف نحسن نسويهم يعني اذا بنصدق آه، احنا واثقين بالحكم نعم. بس كيف دروبنا هم الحين احنا طيب هلا نحن في امور نحتاج لبيان ما كل اذان واجب عليك تجيبه تجيبه الأذان يلي واجب عليك تجيبه إذا كان المسافة بينك وبين المسجد بحيث أنه إذا كان أدنوا بدون ميكروفون بيصل الصوت عندك هذا واجب بدون ميكروفون ايه بدون ميكروفون اما اذا كان بالميكروفون بيوصل طيب الميكروفون بيوصل كيلو متر العبره انه أنه الحديث عم يقول إذا سمعتم النداء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ما كان في ميكروفون معناها إذا وصل بصوته العادي بدون لا تكبير ولا تضخيم فهي المنطقة فإذا أنت بعيد أكثر من ذلك لك ما مطالب أن تجيب المؤذن إذا تجي خير نورا على النور إذا, تعرف الوقت إذا جيت خير إيه نعم فإذا يعني كل يعني الشرع قدر المصلحة إذا Bin semi'a suhti andi sal lazim. Ma bin semi'a halas. Kadder inne bidun mikrofon. Bizim halimiz Allah'a kalmış. Yani biz Şuradaki apartmanın arka tarafında yazan okusun çıplak sesle. Burada duyamazsın. Tamam işte. Yüksek binalar duymaya engel. Orada o zaman mesafeydi şey. Mesafeye belirtmek ve şimdi. Şimdi büyük binalar, yüksek binalar var. Engel. Evler çünkü. Bir binanın arka tarafında okusun duymuyorsun. Duymazsın ya sen. Arkadaşlar sorusu olan بس. var mı? bitir? Ama soruyu açmadım. He, tabii Bitirmeden- açalım. Bitirmedim. Bitirmeden. قبل ذلك mâ bi بيصير اثنين يحكوا سوا واحد يحكي بس Diyor ki bir, e, size yani iki kişi bir konuşursa hiçbir şey anlaşılmaz. Tek tek konuşulması gerekiyor diyor. آه. خلاص سؤال فالشيء الثاني انه اذا كان فرضنا مثل يعني نقول عم يبيع انه اذا رحت يفوتني زبون فهون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ثق انه الله يرضى فما ما ما تحسب حساب انه يضيع الرزاق والله مقدر الرزق والله بيعوض يلي بيترك شيء لله Birinci mesele e, ezanı duyan hükmü var ya ezanı işittiğiniz zaman gelin diyor. Bu diyor yani e, gerçekten fıkhi bir meseledir yani an, ince anlayışa gerekiyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam bunu söylerken çıplak sesle yani kişi mikrofonsuz bir şekilde ezan okunuyordu. Hüküm böyleydi. Eğer diyor normal mikrofonsuz ez, yüksek bir yere çıkıp da ezan okunduğu zaman duyabilecek bir mesafedeysen bu hüküm senin üzerindedir. Eğer yani mikrofonsuz ezan okunduğu zaman sen duyamayacaksan öyle bir mesafedeysen ona o hüküm senin üzerine değildir. Ama bilip de nasıl olsa bu vakit ezan vaktidir. Ben cemaate katılayım dersen bu ise nur ara nur derler yani. Bu hayırdır, sevaptır, takvadır. Anlatabildim mi burayı? İkincisi yani kendini namaza göre ayarlarsan diyor yani. İkincisi abi lafınıza söylediği zaman dedi ki hani ben ezanı duyduğun zaman bıraktığın zaman müşteri var ve müşteri gelecek kazançtan kaybedeceğim diyor. Tamam Diyor ki şu hadisi hatırlasın o zaman diyor ki e, kim Allah için bir şeyi terk ederse Allah ona daha hayırlısını nasip edecektir. Ona daha hayırlısını verecektir ona. Bu hadisi hatırlasın diyor. Eğer oradan beş kuruş kaybedecekse başka yerde Allah onu bereketlendirip daha fazlasını e, kaybedecek. Bu hadis geneldir. Kim Allah için bir harama terk ederse Allah ona daha hayırlı bir helalı ona verecektir. Bu geneldir. Bunu da hatırlasın diyor. Eğer böyle bir şey gelirse. Varsa son soruyu alalım. Yoksa e, kalkalım. Son söylediğini açıkladı tamam. Kafi. Yani evet. bunu yani biz zaten. herkes hani kendi fıkhını bilir, kendi halini bilir, kendi vicdanını koysun eline. Bilir. İlim meclisleri dahil biraz önce ha. Ha. Mesela hani ve berkin meclis ilim. O anne ders. E, abi devam et ders. Konferans falan. O وقت الجميع كثير غلبة في ناس جاي من بعيد في قريبين في ناس تعبانين وأدى إذا تركنا الحين الدرس ورحنا في كثير ناس يعني يعني ما يرجعوا ما يرجعوا وبينقطعوا من الخير شو نسوي هون صدوا مكانكم جماعة آه، يرنز يعني يخلصوا الدرس وبعدين الا يقوموا يصور مباشر مثل ما بدهم وهم في الوقت أي. Diyor ki siz istediğiniz gibi yani siz kendiniz kararlaştırın. İsterseniz Eğer dersi cemaat bitirin. dağılacaksa diyor. Cemaat hani namaza gidip de gelmeyenler olacaksa hani o kadar uzadı yorgunum işim var deyip de yerinizde diyor isterseniz hemen kalkın namaz kılın cemaatla Hemen. evet isterseniz dersten sonra يا اخي أن- bu آه، bu ora sizin şeyinizdedir diyor. شيخي آه، كل آه، جمعة أنا لي درس هون بهالمحل آه، في الصيف يأذن ساعة بالليل ساعة تسعة ونص يعني كثير نتعوع الإخوان يقولوا لي يعني يا أخي يعني نصلي هون أنا أقول له تصلي في الجامع بعد الصلاة الدرس يعني, يعني ما نستطيع يعني, يعني ما أخلي صلاة الجماعة وإذا كانوا قليلين بيروحوا بيجوا بسيطة أما إذا كانوا كثيرين فهم بيصلوا كما اليوم يعني كانوا كثيرين إيه كثيرين يعني فهذا ثبت ثبت من فعل الإمام أحمد أنه هكذا درس عنده كان الناس كثير ف فهم قوم يذهبوا قال لهم لا نصلي هنا هنا جماعة İmam Ahmed İbn Hanbel Allah'ın rahmet etsin. e, böyle bir ortamdayken ezan okunuyor. Kimileri dedi haydi cema namaza gidelim camiye. Dedi ki yok burada kılalım. Bunun bir fiili yani uygulaması var İmam Ahmed'in. Yani Ona yazın örnek gerçekten sorun وهو oluyor. ممن يرى أن صلاة الجماعة فرض Ve İmam Ahmed yani cemaatin farz olduğunu gören kişilerden birisidir diyor. Buna rağmen e, cemaata yani camiye gitmeyip orada kılmıştır, beraber kılmışlar. Orada o anda mı? Yani işte o anda artık o program varsa da başlamışsa ondan sonra orada cemaatin genelde kılınmıyor. Herkes daha orada kılmıyor. Demek işte burada nedir yöneticinin şey fıkhı anlayışı. anlayışı. Nedir? Eğer böyle bir şey olacak, bu cemaati kaçıracak olan varsa önce kalkar namaz kılarlar. Ondan sonra. يعني سأل يقول مثلا إذا خلينا لآخر الدرس في ناس يروحوا من بعد الدرس وما يصلوا قلت له إذا هيك هو صاحب يعني الراعي المحل بيعرف إذا هيك يصلي أول وبعدين أنت أعطيه الدرس Hacı imam şeye dönebilir mi? Namaz kılıyor, namaz kılarken cemaatle sonra imam namazdan sonra yüzünü cemaate doğru döner ya da yan döner. Sünnet olan hangisi diyor? Sırtını secdeye yapabilir mi? Yani, yani bu biraz geri, geri kalmış o yüzden. Ee, خلص سقط السلام الإمام الإمام يضل بارك داير ظهره على الجماعة إلا على اليسار إلا على اليمين إلا وجهه 100% على الجماعة السني يغير جلسته حتى يصير مقابلهم مقابلهم سنة أولا تم قرش قرش يوم olmaktır. أما الجماعة سنة نماز فلان كله يقول في ناس يقوموا يصلوا السنة أو يصير على وجههم. كل شوي يعني. هذا السنة إنه إنه الأذكار تكون عقب الصلاة بعد ما يخلص بيقوم للسنة إنه هكذا من قال دبر كل صلاة قراءة الكرسي أو التسبيحات onlar diyor sünneti aykırı davranıyorlar kafanlar. <coughs> Çünkü diyor sünnet olan e, farzdan sonra e, namazdan sonraki zikirler farzdan söyle söylenir. Oturur zikir eder hepsi birden kalkar o yata gidecek olan gider. Tamam e, olması gereken bu ama olmuyorsa o şekilde kılıyorsa imam dönecek mi yüzünü? يعني ولكن الحين ما بيسووا هذا يعني بيقف في ناس بيقدر يجلس الامام Zaten يسب imam يعني tesbih الاذكار kim وفي kimse ناس de بيقوم onu يصلي utanmıyorsa سنه eğer tabii ki يعني dönecek orası. يوقف قباله يعني على وجه على ما وجه بيضر bir sıkıntı yok diyor zarar vermez. Naci kardeş zaten diyorum imam tesbih çekmek için dönüyor onlara. E onlar İmamı terk edip namaza durursa imam da onları tabii takmayacak. Geri dönecek yani. Yok yüzüstü kalsa da yüzüstü yüz kalsa bile bir sıkıntı yok. Hayır, hayır, bazen bizden imamlık yapan oluyor. Onlar sünnete kalkıyor mesela. Ha. Biz o arada ne yapacağız? Zikir yaparken yüzünüz kıbleye mi dönük olacak? Sen, yani sen o sünneti kaybettin. Kıbleye döneceksin artık. Cemaat yok ki karşında. Kalkmış gitmişler yani. Hayır, yok. sünneti kılıyorlar. Sünnete kalkıyor. Onlar sünneti kılıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Sen tesbihle meşgulsün. Sen sünnete uyuyorsun, o uymuyor. Değil mi? hı. O zaman sen tek kaldın artık diyorum. Döneceksin, sen kendin tesbihini Yani yap. Hani kişinin sütü olması- yüz yüze olma diye. إيه، يقول سجن مثلا سترة كل أو ست- كل جماعة قامت تصلي السنة وانت انت لو- بقيت امام وحدك يعني. جلست تسبح ما يضر كمان ما تخلي هيك الا تبرم لين ما ضل جماعة لا قبلها لا بس ميل شوي يعني ايه o zaman kimse ما kalmazsa يكون biraz مقابل هيك sol ميل veya da قليلا sağa biraz meylettir Ya da yani. tamdır. Evet sen sor. Ee, Biz e, namazda ne zaman çekileceğiz? Ben kendi açımdan askerden sonra namaza başladım. Yani daha öncesi kılmadığım namazlar için ne yapmam lazım? e, mesela e, mesela e, يعني انا بس بلشت بلشت جديد بدات جديد على الصلاه والصلاه ما صليتها من من قبل يعني كيف ما نسويها؟ ايش الكفاره؟ يعني مضى مضى توبه تجب ما قبلها تمحي ما قبلها وحاله مثل حال المسلمين لما كانوا يدخلوا في الإسلام ما يحاسبهم عما مضى من الآن فصاعدا بس كانوا الأول الناس أول كانوا مشركين ودخلوا على الإسلام اي صحيح بس إحنا الشباب الهم الحين إيه. مسلمين عنا إحنا بنقول إحنا مسلمين إيه. إيه. وما مصلين لأنه يا أخي الصلاة يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه. موقوتا إيه. يريدها الصلاة أن تكون في الوقت الفلاني الآن أوقاتها راحت فما شو بدك تعيد ما ممكن يعني- إعادتها إذا استطعت أن ترجع عصر اليوم يلي قبل عشرين يوم أو قبل سنة تعيده أرجع أصلي أما الآن هذا مستحيل مؤقت بوقت كما أنه لا يجوز أن تصلي قبل وقتها لا يجوز أن تصلي بعد وقتها إلا المهم ذهبت أوقاتها هي أوقاتها ذهبت الصلاة لا تؤد لا لا تصح إلا بوقتها فراح الوقت بالجمع بس Cemaataki vakta. Diyor ki İslam yani İslam nedir? İslam'a girdikten sonra daha öncekinden sormaz. Tövben hepsini siler. Ve diyor ki mesela akşam namazının o akşam o akşam ezan okunduktan sonraki o namazın vakti yatsıya kadar ki olan vakittir. Onun yatıdan sonra o namaz bitmiştir. Onu vakti geçmiştir. Kılsan da olmaz. Neden? Çünkü onu kılman için geri zamanı geri getirmen lazım. Onun vaktinde kılman gerekiyor. Her şeyi vaktinde. Yani vaktinde e, namaz diyor müminler için belirli vakitlerde Şeyh'in farz e, kılınmıştır. O vakitte kılmadıysa onun vakti gitmiştir. Burada ne vardır? Masiyet vardır. O masiyetten dolayı ne vardır? Tövbe vardır. inşallah. Geçmiş namazlar tövbe vardır. Ki farzlardan sorulacak. Burada tavsiye edilen nedir? Hocam şey etmedi fazlaca ne yapmak lazım? Nafileleri çoğaltmak. Ha, hmm. Hayırları evet. çoğaltmak ki Allah Allah Resulü ne diyor? Hesaba ilk neyden çekilecek mümin? Namazdan. Eğer farzlardan eksiğiniz varsa kulumun nafilelerinden tamamlayın diyecek. İşte buna delil getiriyor ve diyor ki çokça nafile kılsın. Hmm. Sünnetleri, ravatipleri, nafileleri çok çok kılsın. Ki umulur ki Allah Celle Celle bu hadise dayanarak biz de umut ediyoruz. O eksik olan farzları neyle? Nafileler tamamlayacak. <coughs> Zekat. Kaza diye namaz yoktur yani. Yok yok. Kaza, kaza şu şekilde. Arkadaşlar saat 12'yi 10 geçiyor. Yeterlidir. Kaza uyuyarak uyuyakaldın veyahut da unuttuğun Kulu zaman subhanakallahumma bihamd. Ondan dışında başka kaza yoktur. Yani 10 yaşındaki 20 yaşında arasında kılmadan namaz Aa, arasında. dur bakayım şeyh. Tövbe, tövbe, Şeyh, sürekli şeyh hatırladığım bir şey zaman söyleyecek herhalde. Tfadal Tfadal şeyh ile buyur. bedek أقول tkellemiş kelime. يعني هناك الشائع بين الناس قضاء الصلاة إن واحد فاتته صلاة بقول لك اقضيها فهذا فهم غلط نحن في عنا قضاء واحد فقط إذا كان إنسان فاتت الصلاة بسبب نوم أو نسيان بس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتت الصلاة فليصليها لا قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك الله Burada yanlış toplanan bir yanlış bir görüş var. Hani namaz ya diyor kaza, kaza yaparsın. Sonra kılarsın. Diyor ki Resulullah bunu demedi ki namaz geçtiği zaman kılın. Hayır. Kim diyor bir namaza uyur veya da unutursa hatırladığı zaman kılsın. Kaza bu. Yani bu kaza. Bunun başka sebebi yoktur. Bilerek kazaya bırakmak. Bilerek kazaya bırakmak Mesela sabah namazı bilerek, bilerek orucu konuşmak yasak. Gibidir. Abi bitirdik ha, tamam. Ya. Tamam Ödülme abi tamam. Bunlar yani, bildiğiniz şeyler niye soruyorsunuz? Evet. Tamam bitti. Yani men men fatetu sala mutaammiden la naim ve la nisyan. Hadi da da qada lehu bidu tevbe. يتوب إلى الله Bunun dışında değil bu büyük günah. هذا من كبائر هذه جريمة لا كفارة لها كفارة بس بالتوبة والإكثار من العمل الصالح حتى ذكرت يمحوها يعني التوبة والأكثر من العمل الصالح